Esto pa' los tictoleros de verdad. Suelta. Tiene una cosita que me gusta mucho. Mucho. grande, a los héroes no lo escucho. No lo escucho. Quiero darte, date ese rucho. Y si te gusta, me lo chupa mucho. Mucho. Mucho. mucho. Y si te gusta, me lo chupa mucho. Mucho. Mucho. Mucho. Mucho. Y si te gusta, me lo chupa mucho. Mucho. Mucho. Mucho. Mucho. Ella es una asesina. Una asesina. Me gusta la maldad, la maldad. La maldad. asesina. Uh. que le gusta la mala, la mala. Siento que ella me domina. Lo malo de es que le gusta hacer y no, no, no, no, no. Ay, dale maraca. Ay, bobo como dice Araca. El disco bailando me mata. Dale Mari, ese arrebata, se arrebata. Mami, voy a darte con Tú sabes que tu papi tiene flow. Wow. Ese culo me tiene loco que me la leche, tengo un splash. Yo la rapo como con con. No hace falta echarle sazón. Mueve mami pa' darte con todo. Date la vuelta pa' darte látigo. Go, go, go, go, go. Date látigo. Go, go, go, go, go. Dale látigo. Go, go, go, go, go. Dale látigo. Go, go, go. Ella es una asesina. Asesina. la mala, la mala. Siento que ella me domina. Lo malo de ella es que le gusta hacerla y no, no, no, no, no.